Dansen den går upp på Svinsta skär För klackarna mot hällen Gossen han svänger med flickan kär I stilla sommarnatt Blommorna dofta från hagen där och många andra ställen och mitt i taltrastens kvällskonsert hörs många muntra skratt Ljuvligar sommarnatten Blånande vikens vatten Och mellan bergen och tallarna Hörs musiken och trallarna Flickan har blommor i håren Månen strör silver i snåren Aldrig förglömmer jag stunderna där Upp på Svinstaskär Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar nedåt stranden Lossar sin julle och ror från land bland klippor och bland skär Drömmande ser han mot vågens rand som rullar in mot sanden Kysser sin flicka så ömt ibland och viskar hjärtans kär ljuvliger sommarnatten blånande vikens vatten och mellan bergen och tallarna hörs musiken och trallarna Flickan har blommor i håren Månen strör silver i snåren Aldrig förglömmer jag stunderna där Upp på Svinstaskär Solen går upp bakom Konungsund och stänker guld på vår